Exercise C Men, here is, here are. Modèl, You here? Ou gen yon plim? You should say. Men plim nan. Let's continue. Youn. Ou gen yon penso? Men penso a. 2. Ou gen yon kreyon? Men kreyon an. 3. Ou gen yon lanp? Men lanp la. 4. Gen yon flè? Men flè a. Senk. Gen mayi? Men mayi a. Sis. Gen yon moulen? Men moulen an. Sèt. Ou gen yon bokit? Men bokit la. 8. Ou gen yon chapo? Men chapo a.